50 languages. เจ็ดสิบสอง seitsekümmend kaks , seitsekümmend kaks , ต้อง midagi pidama , midagi pidama , ต้อง pidama , pidama , ดิฉันต้องส่งจดหมาย Mä pean kirjaa ära saatma. Mä pean kirjaa ära saatma. ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม Mä pean hotellile maksma. Mä pean hotellile maksma. คุณต้องตื่นแต่เช้า Sa pead varakult tõusma. Sa pead varakult tõusma. คุณต้องทำงานมากซาเปียตไปลิวเตอร์ตมาซาเปียตไปลิวเตอร์ตมาคุณต้องตรงเวลาซาเปียตเต็ปเนอเลมาซาเปียตเต็ปเนอเลมาเขาต้องเติมน้ำมันตาเปียบตั้งกิมาตาเปียบตั้งกิมาเขาต้องซ่อมรถ ta peab autot parandama. ta peab autot parandama. เขาต้องล้างรถ ta peab autot pesema. ta peab autot pesema. เธอต้องซื้อของ ta peab sisseoste tegema. ta peab sisseoste tegema. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ ta peab korterit puhastama. ta peab korterit puhastama. เธอต้องซักเสื้อผ้า ta peab pesu ära pesema. ta peab pesu ära pesema. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ me peame kohe kooli minema. me peame kohe kooli minema. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ me peame kohe tööle minema , me peame kohe tööle minema , เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ me peame kohe arsti juurde minema , me peame kohe arsti juurde minema , พวกคุณต้องรอรถเมล์ te peate bussi ootama , te peate bussi ootama , พวกคุณต้องรอรถไฟ te peate rongi ootama , te peate rongi ootama , พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ te peate taksot ootama , te peate taksot ootama